И дури сега ќе дури сега ќе продолжиме со Евангелието по Јован. Ќе <laughs> отвориме Евангелието според Јован, 15 глава. Колку што се секјам, брат Борче имаше завршено на времето, целата 14 И дека треба да започнеме со 15-тата. Всушност, ова знаеме представува еден континуитет, еден ист говор, кој што започнува со уште кај 13-та глава, кога се случува и мијењето нозе и тајната вечера да ја наречам. Како што вообичајно била нарекувана. И понатаму во континуитет сето тоа што Господ го кажува како последни полки за своите ученици пред неговото страдање, пред неговата, пред неговата смрт, пред неговото апсење кое што уследува истата вечер, значи четврток на вечер. Веднаш после горната соба, веднаш после овој разговор, веднаш после Гециманија, започнуваат Христовите страдања. Исус веќе ги предупредил своите ученици дека тој ќе замине од кај нив. Например, 28 стих вели, чувте дека јас ви реков заминувам од вас и пак ќе дојдам кај вас. но ако ме љубевте мене, ќе се зарадувавте што така ви реков. Одам кај мојот отец, зашто мојот отец е поголем од мене. Човечки е учениците да не се радувале, да биле ожалостени на најавата дека Исус ке си оди. Дека повеќе нема да биде во светот, нема да биде со нив. Човечки е да се ожалостат. Како при секоја раздолба. Меѓутоа, Исус вели, ако ме љубавте, вие ќе се разрадувавте што, што ја ќе си оди. Повторно нешто спротивно, повторно нешто спротивно на човечката природа. Се снајдовте? <laughs> Не, ги, ги прашувам нив дали... <laughs> Добро. Ги прашувате колко муслимани има во Холандија денес? Добро, да продолжиме. Значи, јас малку се нафрлив на, на некои последни стихови 14-та глава, како увертира за 15-та. Зошто Исус им вели, вие ќе се зарадувавте, значи, да знаевте, да, вие ќе се зарадувавте што јас ќе си одам. Спротивно на човечката природа, која што при разделба со, со сакано лице се ожалостува. Зошто би требало учениците да се радуваат што Исус ќе замине од ниф и ќе се врати кај Отец? ќе одговориме постепено на ова прашање, бидејќи се обработува и во текот на целата 15 глава, а и предходно, нели, кога веќе им го споменал доаѓањето на утешителот, на Духот Свети, кога што Отецот ќе го испрати во моје име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Исус понатаму вели, Нема веќе многу да зборувам со вас, зашто иде кнезот на овој свет и тој во мене нема ништо. Дали ги разбирате овие зборови? Кнезот на овој свет. Што значи тоа дека во мене нема ништо? Во, во секој ден од нас има ли кнезот на овој свет нешто? Те секој од нас имали? Да. Што, например? По некој греш. Значи, по некоја грешна склоност, страст, некоја црта на карактерот, че значи, некој е горделив, себичен, некој е порочен, некој а, бесен, велиме, значи, дволичен, лицемерен, значи, по нешто од демонскиот карактер има кај секој еден од нас. Кај Исуса имало ли такво нешто? Ништо, значи нула, нула сатанско во неговиот карактер, во неговиот живот. Е сега да започнеме со 15-та глава. Јас сум вистинската лоза, вели Исус, а мојот отец е лозарот, вели овој превод. Некои преводи велат виноградарот. Дали забележате кој е лозата? Лозата е Исус. Исус е лозата. Сите знаете, за се виделе лозата. Сите знаете што е Лозата, така. А што се прачките? Што е тоа што се крои? и што секоја година расте. Значи, постои лозата, главното стебло, кое што тоа си останува, тоа не се, не се чепката. Меѓутоа, од тоа излегуваат и растат нови прачки, гранки. Некаде се вели прачки, некаде гранки. Овој превод вели прачка. Вториот стих вели, секоја прачка во мене што не дава плод, тој ќе ја исече многу да проста математика. Нешто што луѓето вообичаено го прават. И секоја што дава плод ќе ја очисти, за да принесе повеќе плод. Со други да зборови ќе ја скрои Но во Христо време не шпарска, не? Немало потреба. <laughs> Вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал повторно овој мотив, вие сте веќе чисти, сите сте чисти, освен еден, не ми, така беше, ама тој еден веќе, веќе беше заминат, да го заврши своето предавничко дело, па сега овие што останале, вие сте чисти. Е сега, тогаш, кога беа, еднаш кога им кажа сите сте чисти, предходно, требаше само нозите да им се измијат. Иеко се, во главно, во глобала сте чисти, вели. Е сега, сега им кажа повторно, вие сте веќе чисти. Значи, виноградарот веќе го направил тоа дело. кој дело? Значи, ќе ја очисти за да принесе повеќе плод. Како тоа, како тоа виноградарот веќе ги очистил, Христовите ученици? Што, што се тие веќе наречени чисти? Преку словото кое ви го проповедав, вели Исус. Значи, Тоа чистење се случува преку Словото Божио. Само Словото Божио може да не очисти од било што. Бидете во мене, продолжува понатаму во четвртиот стих, и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Повторно, јас сум лозата, И сега конкретно кажува, а вие сте што? Вие сте прачките. И кој е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Многу интересна споредба, многу едноставна за разбирање. Прачката може да напредува само ако се храни со сокот што доаѓа од лозата. Сте виделе суви прачки, дока што не допира сокот? Јас сум видел еден куп такви, и кастрам еден куп такви, <laughs> е правда. Да, понекој се сече и голема гранка. <laughs> значи, виноградарот, што вели Е сега, Исус вели, мојот отец е виноградот, а тој е некој кој секогаш го има. <clears throat> Што значи, тој е секогаш на дело. Исус рекол, тој секогаш работи, па затоа и јас работам. И делник и празник, <laughs> и сабота и било кога, отецот и синот секогаш постојано работат на делото на спасение на човечкиот род. Целата работа е прачката да остане поврзана со лозата. Значи, зато вели бидете во мене и јас ке бидам во вас автоматски. Останете во мене. Зошто го вели тоа? Дали постои опасност верникот да се одвои од Христа? Постои. И тоа е една многу реална тенденција што се јавува во животот на секој ден од нас секој од да нас колку год да бил приврзан кон Христа, особено на почетокот на своето верско искуство, доаѓа еден период кога тој почнува да живее еден, така да го наречем, независен живот. Доаѓа период кога престанува да чувствува потреба од молитва, кога молитвата дори му станува еден вид бреме, како да ритуал се што треба да се прави. Со други збори, луѓето се уморуваат. Да прават нешто е многу лесно и просто. Некои се уморуваат, па не идат повеќе ни во црква. И тоа им претежнало. Им додеало. Зошто се случува тоа? Се губи првата љубов. Се губи силата на Светиот Дух. Зошто тоа се случува така од <laughs> Природно, однака, мора да се случи, мора, мора да се случи сето тоа. Едноставно затоа што ние луѓето ние луѓето секојаш мислиме дека како што е на почеток, така ќе биде секојаш. Значи, перпетул мобиле. Пуштете колата и таа никојаш нема да да се успорува, се забавува. Постојано ќе се движи така. Не постојат сили на триење, не постојат пречки, како да не постојат спротивни сили што сакаат да не одвојат од Бога, како да не постојат искушенија, како да не постојат зло, непријатели и така натаму поднебесни, поднебесни духови на злобата ги нарекува апостол Павле. И не мисля како што било на почетокот, така по инерција по инерција ќе се се движиме понатаму во, во нашиот духовен живот. И сега, зашто е, тоа е погрешно? Затоа што не постои движење по инерција, освен оно кое што се успорува <laughs> под действие на спротивните сили. За да колата се движи, продолжи да се движи со истата брзина, а делуваат спротивните сили, што треба? <laughs> Треба нова, ново забрзување, ново притискање на газ, значи нов доток во случајов на гориво. За да продолжи и наспроти силите на триње, спротивните сили, да се движи во иста насока. Значи, нам ни е потребно да останеме во Христа, ако еднаш сме биле со Него. Но ние мислиме дека по инерција секогаш ќе бидеме со него. А тоа не е, тоа е погрешно. Друго, многу е лесно човекот да се одвои од Христа на тој на еден многу е прост начин. Едноставно ќе го тргне погледот од Христа и сега својата безбедност и удобност ќе се ја гради, например, со верската заедница на која што припаѓа. Ќе гледам на луѓето, на проповедници, старешини, какви се луѓето во црква, Па сега, ако тие чинат, тоа тогаш убаво ќе биде. Ке си доаѓат. Ако тие не чинат, знаете, верам дека сте го имали и вие ово искуство, кога јас првка дојдов тука, дојдов на денешен ден, сабота беше, 16 ноември, 91 година. Добивате впечаток дека тука сите се ангели, а се знае дека не беа ангели, ни тогаш, <laughs> ни 10 години пред тоа, ни 10 години после тоа. Но зашто го добивате тоа чувство, дека се сите ангели, дека се сите искрени верници? Зашто Светиот Дух во вас го, ја слика таа та слика, не дека другите луѓе се стварно такви. Сеја проблемот е што кога имате Светиот Дух, вие сте срекни од внатре и немате проблем со, со другите луѓе, как, какви год да се тие, или проблем, какви год проблеми да постојат надвор. Но ако ние го неме светиот дух од внатре, и ако внатре сме несрекни и незадоволени, тогаш многу е лесно да се најдат дежурни виновници, односно да ни пречи овој, оној, било што овдека, во црква, другите луѓе, другите верници и така. Многу лесно. Затоа Исус вели, без мене не можете да правите ништо. Шестиот стих, замислите, ако некој не остане во мене, ќе биде исфрлен надвор. Се луѓето се воспитувани да, да размислуваат вака. Ако некој <laughs> ако некој биде исклучен од црква, тешко ми. Ако некој не остане во мене, вели Исус, значи ако се загуби таа врска, сокот, помеѓу Христа и верникот. Тогаш не ве спасува ни членство, ни статус, ни занимање, ни год, години, уште полноце. И сега, ако некој не остане во мене, што? Ке биде изфрлен надвор, вели Исус, како прачка. И ке се исуши. А таквите ќе ги соберат и во оган ќе ги фрлат. И ке изгорат. Ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви даде. Замисле какви зборови. Да, какво ветување. А ако останете во мене, значи да се запрашаме, ако нешто бараме од Исуса и него добиваме, дали една од можните причини е што ние не сме во Христа? Па затоа и тоа што го бараме не е, не е по Божија волја. Една од можните причини. Е са, може да се и да се биде во Христа, па пак да не добивате нешто, меѓу тоа тоа е друго. Но потоа да се запрашаме дали сме во Христа. Дали сме во Христа? Па што е тоа што го бараме? Со тоа ќе се прослави мојот Отец да носите многу плод и да бидете мои ученици. Како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюби вас, останете во мојата љубов. Повторно, останете. Видите, заповета останете, значи дека треба да вложите труд за да останете. Нема движење по инерција. Останете. Постои сила, постои струја која што сака да ве одвои од Христа, ве влече. А вие треба да останете. Значи, треба вие да, да вложите напор за да останете сами по себе нема да останете ако се олабавите. Нема да останете, сами по себе. Спротивната сила ќе ве одвлече понадвор. Ако ги запазите моите заповеди, еве истото, истото кажемо со поконкретни зборови. Ако ги запазите моите заповеди, Христовите заповеди. Исус мисли на Христовите заповеди. Мене многу лесно да кажем, да, да прочитаме во избори, да ги прочитаме 10 заповеди. Речем, а ја, добро, 10. Е, ги држам 10 заповеди. И, окей. Но прашањето е, дали ги пазиме Христовите заповеди? Исто или не е исто? <laughs> Не е исто. <laughs> Моралниот закон се состои од еден куп принципи, начала, кои што и не мора да бидат не мора да бидат напишани. Едноставно, ако духот живее во вас, вие знаете што чини, што не чини. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Видете, ова е клучот на победоносен христијански живот. Ние многу лесно знаеме без Христа, особено ова болест на адвентистите, без Христа да се залетаме, сега ние ќе ги држиме десте заповеди. Значи, ние сакаме да го направиме она што Исус го направил. Исус рекол, како што јас ги одржав заповедите на мојот Отец, нашето не е ние да го направиме истото, току ние да ги одржиме сега Христовите заповеди ако ние ги одржиме Христовите заповеди, тогаш ќе го направиме оно што Исус го направил, кога тој ги одржал заповедите на неговиот Отец. А ако ние без Христа сакаме да ги држиме заповедите на Отецот, нема да завршиме никаде. Односто ќе завршиме во отпад. Ово ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив. Никој нема поголема љубов од ова да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте мои пријатели, ако го вршите оно што јас ви го заповедам. Веќе не ве нарекувам слуги, зашто слугата не знае што работи господарот. Туку ве нареков пријатели, бидејќи ви кажа все што сум чул од мојот отец. Еве силата на новиот завет. Вие не сте повеќе слуги. Не сте под законот. Не сте поданици на некој што е господар, султан да речеме. Вие сте негови, значи на господарот, пријатели. Аврам бил наречен што? Пријател Божи. Иако Аврам го почитувал тој свој пријател, како да е самиот Аврам најпонизен слуга. Пријателе. Токму така, да, да, дори и на Јуда, да. И сега, внимавајте го овој стих. Зборувавме за Јуда, дали бил избран или не бил избран, така? Сега, на ова се додава 16 стих од 15 глава. Вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас. Е сега ова се кажува кога Јуда не е тука, нели? Рековме Јуда е веќе заминат. И ве поставив да одите и да биете плодоносни, и плодот ваш да остане, да што и да посакате од Отецот во моје име, да ви даде. Еве, Ови клуч, иеко и Јуда бил наречен избран, како што видевме во еден куп стихови од Евангелијата, овој стих ни, ни, ни дава клуч да разбереме што значи тоа е избран. Јуда може би дошол сам, значи не бил повикан со збор, дојди по мене. Но сепак е избран, зашто? Зато што нешто го привлекло да дојде кај Христа. Тој, тој самиот избрал да, след, да го следи Христа. Што е тоа што вас ве привикло да дојете кај Христа? Дали, дали некој ве повикал, дали сте слушали некој глас на сон да ви рече дојди по мене или... Што е, што е тоа што ве привикло кај Христа? Дали нешто ве привикло кај Христа? Значи, што и да било тоа, што и да било тоа, не мора да, да, да се добиле покана на врата или да сте чуле глас, не мора. Доволно е самите да сте покажале интерес да посакате да појдете по Христа. Доволно е тоа и Исус вас ве, ве смета за избрани. Јас ве избрав затоа што јас ве привлеков. Поточно мојот отец ве привлече. Никој не може да дека и мене ако не биде привлечен од мојот отец. И Јуда бил избран затоа што Јуда се заинтересирал за Христа не Јуда се заинтересирал, имал искрен интерес кон Христа, иако и не ја разбирал Христовата мисија, мислил дека Исус ќе ќе го ослободи Израел со војна, ќе стане цар и така натаму, но, но зарем другите ученици биле подобри во тоа разбирање, се разбира и тие мислеа исто така. Исус, Јуда имал искрен интерес, бил привлечен кон Христа и подоцна сватил дека Исус нема да го направи тоа што тој мислел дека ќе го направи и затоа од тогаш па натаму решил да се држи на дистанца и решил во згодна прилика да го предаде, за да барем да извлече некој материјална корист од сето тоа. Но на почеток Јуда покажал искрен интерес да го следи Христа, како и другите. Зато се смета за избран. Иако не мора да бил повикан со збор, сепак тој дошел кај Христа. Што зашо не дошле сите други израелци? Некој доаѓа кај Христа затоа што е привлечен од него. Зошто Никодим дошло кај Христа ноке? Зошто Никодим ноке дошло кај Христа? Ноке дошло кај се срамал да не го видат. Меѓутоа сепак дошол, можел да остане дома, да не дојде. Сепак дошол. Нешто го привлекувало кај Христа, иако се срамал тоа да го направи ја. Нешто ве привлекува кај Христа. Колко е тоа силно, тоа, таа привлечност, зависи од вас. <laughs> колку вие се отповикувате, се одзивате на таа привлечност, зависи од вас, исто така. И повторно од стих, Ова заповед ви ја давам да се љубите еден со друг. Тука ќе направиме пауза, а главата ќе ја довршиме наредна прилика.